течками і злодійкувати неспокійними очима. Бас чоловік недалекий і примітивний, але прямий та чесний. Проте й сам Степан Митрофанович де треба вміє осмикнути Рубана, завершити розмову не трикрапкою, а знаком оклику. А ірша того не вміє зовсім. і вірини почало повільно щось повставати проти свого завсектором, проти його тихості, покірності, навіть акуратності, проти сором'язливих рум'янців на щоках. І вона й собі з якоюсь зловтіхою почала понукувати ним, та ще так, аби принизити якомога дужче а сама чекала, коли він не витримає, коли зірветься. Ось тоді вона й викаже йому все і підкаже лінію поведінки. Ірша не зривався. Але яке ж було здивування всіх, коли одного разу ірша впевнено і спокійно розкритикував Рубанову двомісячну роботу зробивши безліч зауважень і поправок. На початку він хотів повести розмову з Рубаном наодинці, але той покликав у свідки жінок, сподівався посадити свого начальничка в калошу. Сам він інженер високої кваліфікації, та ще й поглумитися з нього. Ірша доводив свою правоту м'яко, тактовно цифрами і формулами, і так що годі було чинити опір. Всі вже знали, що ерудований він і освічений надзвичайно. Але тільки Ірина чомусь догадалася, що до цієї розмови Сергій дуже пильно готувався. Мабуть, не один вечір просидів у бібліотеці і, слухаючи його аргументовані точні пояснення. Вона відчула в душі величезну радість, хоч їй здавалося, що громить і ставить ірша на місце не тільки Рубана, а й її саму. Вона аж пишалася, що в них отакий розумний і освічений начальничок, і переповідала вдома розмову кілька разів. Ірша не забракував Рубанову роботу, а показав, що її можна виконати краще на вищому інженерному і естетичному рівні. Але найбільшу і найнесподіванішу, мабуть, навіть для самого себе перемогу, Ірша здобув за кілька днів по тому. І на справі, здавалося б, зовсім незначній, навіть дрібній. Колись у їхньому секторі працював інженер на прізвище Жаков. Він виїхав з сім'єю до Ростова і там помер. Вдова Жакова клопотала пенсію для дітей. Їй не вистачало кількох посвідчень, і вона звернулася до Ірші, щоб він допоміг їй бо відділ кадрів отбився стандартною відповіддю. Ірша не знав Жакова зовсім і доручив це зробити Рубановій клаві. Коли ті вже хотіли відправити лист та довідки вдові, Сергій поцікавився паперами. Ні до того, ні після ніхто в секторі не бачив його таким розлютованим. Та як же ви? тицяв він поперемінно підніс порубану токлаві папірці. Та як же ви можете таке відсилати? Я не юрист, але тут і сліпому видно, що з цими папірцями, з цими папірцями знаєте, куди можна йти? Ви ж разом працювали, разом троє дітей. Троє. Клава несподівано заплакала, а Рубан крутив набиченою головою і раз по раз повторював, а чорт його знає, а чорт його знає.